السعدي رحمة الله عليه رحمة واسعة ndani yake amebainisha wasail na njia ambazo kuwa zitaboresha maisha ya huyu mwanadamu kwani kila mwanadamu akimbilia kutaka kujua au kutaka kuishi maisha mazuri wengine wadhania kuwa ipo katika kuchuma mali mengi utajiri mwenye utajiri ndiye ambaye ataishi katika maisha mazuri walakin hakika imebainisha kuwa sio na wengine wakadhania kuwa ni vyeo awe na cheo kikubwa basi atakuwa na maisha mazuri walakin hakika imebainisha kuwa sivyo wengine wakadhania kuwa awe na jumba la kifahari na mke mzuri au mme mzuri mwenye kupendeza akadhania kuwa hilo ndiyo wasila ya maisha mazuri walakin wa hakika ya mambo ukiangalia wengi hawajaishi katika maisha mazuri watu wana nadharia tofauti tofauti na afkar tofauti tofauti katika kutaka kuishi maisha mazuri na wanaelezana na wanafunzana wale arbabul fikr watu wenye kutafakari na kutadabbar na kutaka kuboresha maisha ya watu wakitaja mambo ambayo ni tajruba au mambo ambayo kuwa wamefanyia utafiti wakaona kuwa uhai mzuri na maisha mazuri yapatikana ndani yake walakini yote ni majaribio ambayo kuwa baada ya muda yabainika kuwa siyo sababu ya maisha mazuri hapa Sheikh Abdurrahman Ibn Nasir Saidi atatubainishia kwa mtizamo au mitizamo ya kisheria kwani Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambekuwa ametuumba na ndiye ambekuwa ni mjuzi kutuhusu ndiye ambekuwa ajua kinacho tufana ambacho kuwa cha tudhuru mwanachuoni Sheikh Abdurrahman السيد رحمة الله عليه هفا أتتبينشية خلاصة يا بحث أم بكوة أم إفانية تكمانا أحاديث تكمانا كتاب شاء الله سبحانه وتعالى نصنع يمتمي صلى الله عليه وسلم kutubainishia uhai uliokuwa na saada ndani أحاي ni بعد يا hali gani أسيم رحمة الله عليه أما بعد فإن راحة القلب وسروره وزوال همومه وغمومه حقيقة راحة يا مويو راحة مويوني نا فراها وزوال همومه وغمومه نا كوندوكيوا نا huzuni huwa almatlabu likulli ahadin hii ni makusudio ya mtu ataka kuwa na moyo wenye utulivu ataka kukosa matatizo katika maisha yake hii ni makusudio ya kila mmoja wabihi tahsulu alhayatu tayyiba pindi atakapokuwa katika hali hii basi maisha yake yatakuwa mazuri atarajia kuwa maisha yatakuwa mazuri wayatimu sururu walibtihaj na atarajia kuwa itatimia furaha katika maisha yake atarajia kuwa itapatikana na itatimia furaha katika maisha yake walidhalika asbabun diniya asema rahmatullahi alayhi ili kufikia malengo hayo ya maisha mazuri yenye utulivu na raha kunazo asbab za kisheria wa asbabin tabiiya na kunazo asbab za kitabia za kimaumbile wa asbabun amaliya na kunazo sababu za kimatendo lazima mtu atende wala yumkinu ijtimauha kulluha illa lilmu'minin na hizi asbab imma za kidini au za kimaumbile au za kimatendo hazikusanyikani ila kwa mtu ambaye kuwa ni mu'min mwenye imani ya kikweli hizi asbab zote hazipatikani ila kwa mu'min wa kikweli وأما من سواهم فإنها وإن حصلت لهم من وجه وسبب يجاهد أقلاؤهم عليه أسمع ama wasokuwa waumini iwapo huenda watapata baadhi ya saada ima kwa njia ya kitabia kimaumbile au kwa ajili ya kazi ambazo kuwa watenda na ndivyo ambavyokuwa ukalauhum wenye akili miongoni mwao aiyo wajaribu ili wapate faida fatatuhum min wujuhin anfa asema hupitwa na yale asbab ambazo kuwa ni bora zaidi wa athbatu wa ahsanu halan wa maalan asbab ambazo kuwa ni athbat zenye kudumu wa ahsan na zilizokuwa bora zaidi aiyo ahsan halan wa maalan katika hali iliyokuwepo na maisha ya baadaye wale ukala minan nas ambao kuwa si katika waumini huenda wakanali baadhi ya saada kwa kupitia ima njia ya kitabia maumbile makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala alkauni wakawa ni wenye kufanikiwa katika maisha au kwa kupitia utendakazi wao ukajibidisha ukafikiria ukafanya mikakati ya kupanga maisha asema rahmatullah alayhi hawa hupata nasib fungu katika raha katika maisha maisha yao walakin hupitwa na yalokuwa bora zaidi hupitwa na yalokuwa bora zaidi asema rahmatullah alayhi walakinni saadhkuru bi risalati hadhihi ma yahduruni min al-asbab mimi katika risala yangu hii alwasail almufida lilhayati saida nitakuwa ni mwenye kutaja baadhi ya asbab ambazo kuwa nazikumbuka baadhi ya asbab ambazo kuwa nazikumbuka lihadhihi almatlab al'a kwa hili lengo kubwa yani ya, nayo ni furaha maishani nitataja baadhi ya asbab ambazo kuwa nazikumbuka bitawfikillah nazo ndizo za maisha mazuri alladhi yas'alahu kulla ahdin, maisha ambayo kuwa kila mmoja akimbilia. Asema rahmatullah alayhi, faminhum man asaba kathiran minha, kunao watu ambao kuwa wamenali wamepata mengi ya hizi asbab faasha ishatan hania, akawa ni mwenye kuishi maisha mazuri, wahuyia hayatan tayyiba na akawa ni mwenye kupewa uhai uliokuwa na mafanikio uhai mzuri wa minhum man akhfaqa fiha kulliha na kuna watu ambao kuwa wameyakosa yote haya sababu za maisha mazuri faasha ishata shiqa au shaqa akawa ni mwenye kuishi maisha ya taabu na dhiki wahuyi hayata tuasa na akawa ni mwenye kupawa uhai wa watu wenye hasara katika maisha yao kunao ambao kuwa yamewapita sababu hizi ikawa maisha yao yote ni dhiki na taabu aiywa mashakil juu ya mashakil wa minhum man huwa baina wa baina au baina baina na kunao ambao kuwa wako baina baina kati na kati mara hupata raha na mara hupata matatizo bihasabi ma wufika lahu kwa kadri ya yale ambokuwa ameafikiwa kujua jinsi gani atakuwa ni mwenye kupata uhai mzuri kwa kadri ya alofunguliwa naam katika yale ambokuwa yatampelekea kuishi maisha mazuri akawa ni mwenye kuishi baina baina baina ya dhiki na baina ya furaha wallahu almuwaffiq walmusta'an bihi ala kulli khairin wa ala daf'i kulli sharrin Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuwafikia na mwenye kuomba msaada juu ya kila khairi na kuondoa kila shari hii ni utangulizi mfupi kubainisha kuwa watu katika uhai wao wako baina ya wenye kunali saada kamili au wakapata hasara kamili au wakawa baina ya hasara na na saada asema rahmatullah alayhi faslun kigawanyo cha kwanza kubainisha hizo asbab al-awwalu cha kwanza asema واعظم الاسباب لذلك واصلها واسها سبب كبوة يا فراها maishani واصلها واسها na ndicho asili ya furaha maishani bali ndicho usuha kigezo katika hilo huwa al-imanu wal-amalu salih ni imani ya hakika na matendo mema al-amalu salih hii ndo sababu ilokuwa kubwa na ndiyo asli ya sababu ya uhai wenye mafanikio dalil qala Allahu ta'ala من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون yeyote katika waume na wake watakaotenda matendo mema man amila salihan yeyote katika wanaume na wake watakaotenda matendo mema wa huwa mu'minun ilhali ni mu'min ilhali ni mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba bila shaka kwa yakini tutakuwa ni wenye kumpa uhai mzuri maisha mazuri wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kisha baadaye katika akhira tutakuwa ni wenye kuwalipa malipo yao aiwa kwa ukamilifu biahsani ma kanu ya'malun kwa matendo yao mazuri waliokuwa wakiyafanya ulimwenguni hapa ulimwenguni watakuwa ni wenye kupawa maisha mazuri maisha yenye furaha katika hali yote akiwa katika furaha ni mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala akiwa katika dhiki atakuwa ni mwenye kusubiri na ajua kuwa ni khairi kwake kama ilivyokuja katika hadithi sahihi ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu khair yastajabisha hali ya mtu mu'min kwani mambo yake yote ni khairi mambo yake yote kwake ni khair kila kinachompata ni khairi kwake in asabahu as-sarra shakara fakana khairan lahu akifikiwa na mambo yenye kutuliza na kufurahisha huwa ni mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala fakana khairan lahu na hiyo ndo khairi kwake wa in asabahu dharra sabara fakana khairan lahu na pindi inapomfikia madhara huwa ni mwenye kusubiri sabran jamil wa khairan lahu na yote ni khairi kwake huyu ni mtu mu'min ulimwenguni hapa aiyo falanuhiyannahu hayatan tayyiba atakuwa ni mwenye kuhuishwa uhai wenye wenye mafanikio uhai mzuri ataishi maisha mazuri kisha kiyama yaumul qiyama atakuwa ni mwenye kulipwa malipo aiyo kamili na mazuri kulingana na jinsi alivyokuwa ulimwenguni huku mzuri asema Sheikh rahmatullahi alayhi fa akhbara ta'ala ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametoa habari ya kweli na akatoa ahadi ya kweli kuwa manjama baina al-imani wal amali salih atakayekusanya baina ya imani sahih na matendo mema kulingana na imani hiyo aiyo wal amali salih bil hayati tayyiba ameahidiwa atapata maisha mazuri fi hadhihi dar katika ulimwengu huu wabiljazai lhasani fi hadhihi ldar dar wa kadhalika atakuwa ni mwenye kulipwa malipo mazuri katika ulimwengu huu wa fi dari lqarar na kadhalika katika hiyo siku ya qiama atakaporudi kwa Mola wake atakuwa ni mwenye kulipwa malipo mazuri asema rahmatullahi alayhi wa sababu dhalika wadhih na sababu ya kupata mafanikio haya yako wazi sababu ya mafanikio haya na furaha hii katika uhai huu yako wazi fa innal mu'minina billahi al as sahih abainisha hilo kwani mu'mini mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala kwa imani sahih amal lilamali salih imani yenye kutoa matunda ya matendo mazuri yenye kumpelekea kufanya matendo mazuri المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة إيماني يعني كبريشة نكركبيشة نيويوزا واجا نا أخلاق زاو طبيع زاو والدنيا والآخرة نا يعني كبريشة نكركبيشة وهاي ودنيا نا آخرة معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد, ما يرد عليهم min asbabi sururi wal ibtihaj hawa wenye imani kamili wanazo misingi wanazo asas ambayo kuwa kutokamana nayo wapata ayo jamia ma yaridu alaihim wapata kutokamana misingi hiyo yote ambayo kuwa wahitajia ayo ambazo kuwa ni asbab za furaha waumini wa kweli wanayo misingi ambayo kuwa inawasaidia kufikia aiyo furaha katika maisha wa asbabil qalaqi wal hammi wal ahzan na wanayo msingi ambokuwa kwayo wajulia sababu za mtu kuwa na huzuni katika maisha wamebainishiwa wakaweza kuepuka sababu za huzuni aiyo na majonzi katika maisha yatalakauna almahab walmasar biqabulin laha waumini wa kweli ni wenye kukabili mambo ambayo kuwa ni yanawafurahisha naam bikabuli llaha kwa kuikubali kwa kuipokea mapokezi mazuri aiwa washakar wa shukrun alaiha na huwa ni wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya hayo yakiwafikia mambo ambayo kuwa ni yenye kufurahisha basi huwa ni wenye kuyakumbatia kuya kwa furaha na kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala واsti'malin laha fima yanfa'u kisha wakawa ni wenye kuyatumia hayo neema kwa yale ambokuwa yatawanufaisha katika maisha ya dunia na akhira idha استعملوها ala hadha الوجه ahdatha lahum min alibtihaj biha watakapotumia neema hizo ambazo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa ala wajhi ala hadha alwajh katika njia hiyo ya kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala na kujinufaisha ulimwenguni ahdatha lahum min alibtihaj biha inawaletea furaha nyingineyo tena inawazidishia furaha nyingine juu ya furaha waliokuwa nayo walikabili neema kwa furaha na kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kisha wakakichukua na kukielekeza katika yale ambayo kuwa yatawanufaisha katika maisha ikawa ni sababu ya kuongeza furaha juu ya furaha waliokuwa ndani yake wa fi bakaiha wa barakatiha na kadhalika huwa ni wenye kutumaini na kutamani kuwa neema hii iwe ni yenye kubakia na kuzidi baraka ndani yake rajai thawabi shakirin wakadhalika huwa ni wenye kutarajia thawab ya wale ambao ni wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala yani pamoja na kuwa ni maslaha kwao katika ulimwengu huu kadhalika watarajia zaidi siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape thawabu shakirin asema rahmatullahi alayhi umuran adhimatan aywa tafarraqa bi khairatiha wa barakatiha hadhihi almasarrat allati hiya thamaratuha haya ni mambo makubwa haya ni mambo makubwa tafuku bi khairatiha au tafawwaqa bi khairatiha wa barakatiha hadhihi almasarrat imekuwa ni yenye kuwapa na kuwa kuwapatia aiyo furaha makubwa katika uhai na thamarat katika hii dunia nayo ni iman jambo kubwa ambalo kuwa limewanufaisha na likawaibua kuwa ni wenye furaha na kwa kuwa wamenali thawab au thamara ya iman wamepata matunda ya iman azidi kusema wayatalaqawna almakariha walmadhar kadhalika waumini ni wenye kukabili mambo ambayo kuwa ni machungu katika maisha almakari mambo yenye uchungu katika maisha walmadhar na mambo ambayo kuwa ni madhara walhamu walgham na huzuni zote aywa bilmuqawamati lima yumkinuhum kwa kuyakabili kwa yale ambayo kuwa wanaweza mambo ambayo kuwa yanawapa matatizo katika maisha wao si wenye kulegea hawalegei bali wanayakabili yeywa vilivyo au ipasavyo mukawamatahu mukawamatahu wa takfifahu wa takfifa ma yumkinuhum takhfifahu wanayakabili kwa yale ambayo kuwa wanaweza kuipunguza makali yake wanakabili madhara na mambo ya huzuni kwa njia ambayo kuwa itakuwa ni yenye kupunguza makali ya yale madhara wasabri aljamil lima laysa lahum anhu bud na kadhalika kwa kusubiri sobran ikikweli kwa lile ambalo kuwa hawana uwezo nalo lile ambalo kuwa hawezi kukabiliana nalo wala kujiepusha nalo wala kuliondoa basi huwa ni wenye kusubiri sobran jamil subira nzuri kama alivyowaamuru Allah subhanahu wa ta'ala وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره من المقاومات النافئة asema kwa hayo kwa kusubiri kwao na kwa kuikabili kwa kuyakabili yale makari na kwa jinsi ambavyo kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewafikia yahsulu lahum min athari almakari min almuqawamat an-nafi'a wanaafikiwa kupata aiyo mbinu na njia za kukabili mambo ambayo kuwa ni makruh kwa njia na mbinu ambazo kuwa ni nafia zenye manfa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawafikia kupata au kujua njia na mbinu za kuweza kukabiliana na makruh aiywa kwa njia ambayo kuwa ni nafia watajarub alqawi alquwa walquwa watajarub walquwa kadhalika kwa kupitia mafunzo aiywa ambayo kuwa wapata kutokamana na yale yaliyowafika yale misiba ambayo kuwa hawezi kukabiliana nayo wanapata ndani yake mafunzo na tajruba kuwa iwapo itatokea tena mara nyingine basi njia ya kukabiliana nayo na ni kadha wa min as-sabr wa ihtisab al-ajri thawab wa kadhalika wakabiliana na makruh kwa kusubiri wa ihtisab al-ajri thawab na kwa kutarajia malipo na ujira aiyo makubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala umuran adhimatan tadmahillu ma'aha al-makari kule kusubiri kwao na kutarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni katika jumla ya mambo makubwa ambayo kuwa kwayo huwa ni yenye kuyeyusha na kukhafifisha na kudhoofisha yale huzuni ambayo kuwa yanawasibu katika maisha naam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawapo anawamiminia subra anawapa subra na ukakamavu ya kuweza kukabiliana na mambo mazito katika maisha ambapo kuwa ile subra yao ni yenye kuyeyusha na kudhoofisha yale makari ambayo kuwa yamewafika katika maisha watahillu mahallaha almasar wal tayyiba mpaka mwisho huwa sehemu ya ile makruh na uchungu wao wanapata nini furaha wal amalu tayyiba na matarajio matarajio aiyo ambayo ni mazuri watarajia baada ya dhiki hii kuwa wanayo mwisho mema hawa ni waumini watami fi fadlillahi wa thawabihi kadhalika huzidi kuwa na matumaini na marejeo uh, matarajio kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawafungulia fadhila zake na رب ذاته كما أبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في الحديث الصحيح كما جنس ألفو الذي الله متم صلى الله عليه وسلم كتك حديث صحيح كتك صحيح مسلم أسيما عجبا لأمر المؤمن يستجبيش هل يمت مؤمن هل يمت مؤمن نهال يأجاب إن أمره كله خير كواني من بوياك يوت نيا خيري kila kinachomfikia kwake ni khairi in asabathu sarra shakara fakana khairan lahu anapofikiwa na furaha basi huwa ni mwenye kuikabili kwa shukrani huwa ni mwenye kuikabili kwa shukrani na kuiweka ambapo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ataridhia fakana khairan lahu basi huwa ni khairi kwake wa in asabathu dharra na pindi anapofikiwa na madhara mambo yenye kuhuzunisha sabara huwa ni mwenye kuikabili kwa subra sabrun jamil fakana khairan lahu na huwa ni khairi kwake kama jinsi alivyoelezea na kufafanulia Sheikh Abdurrahman As-Saidi huwa ni mwenye kusubiri sabran ambayo kuwa ni yenye kumpatia furaha katika hali ya huzuni kwa kuwa atarajia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kumlipa aiwa malipo ya mwenye kusubiri walaysa dhalika li ahadin illa lilmu'min na wala hali hii ya kuwa kila kinachomfikia mtu ni khairi kwake sio ila kwa mtu mu'min hiyo il, haipatikani ila kwa mtu ambaye kuwa ni mu'min yani cha khairi uh, cha cha furaha kwake ni khairi na kilichokuwa shari kwake ni ni khairi hii hali haipatikani ila kwa mtu ambaye ni mu'min alomwamini Allah subhanahu wa ta'ala imani ya kikweli na mtume wake sallallahu alaihi wasallama na vitabu vyake Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya kiyama na yote ambokuwa awajibika kuamini hali hii haipatikani ila kwa mtu ambaye kuwa ni mu'min asema Sheikh rahmatullahi alayhi kuhusiana na hii hadithi fa akhbara sallallahu alayhi wasallama أن المؤمن يتضاءف ظلمه وخيره وثمرات أعماله في كل ما يتركه, يتركه من السرور والمكاره Mtume صلى الله عليه وسلم katika hii hadithi ametoa habari ametusimulia kuwa anna almu'mina mu'min yatadhaafu ghulmahu huwa ni yenye kuongezeka maradufu na zaidi aiyo zile faida kwake wa khairahu na khairi zake wa thamarati amalihi na matunda ya matendo yake fi kulli ma yatrukuhu katika kila ambacho kuwa chamfikia mtu mu'min kila kinachomfikia basi yeye huwa ni mwenye kuzidiwa kuzidi fadla na khair aiywa sururi ma yatrukuhu sururi aywa wal makari yale ambayo yanamfikia sawia ni mambo ya furaha au ni mambo yenye kuchukiza basi yeye huwa ni mwenye kuongezewa fadla aiwa na huwa ni mwenye kupata faida katika katika hilo jambo lihadha tajidu ithnaini asema kwa kupigia mfano ndiposa utapata watu wawili tatrukuhuma naibatun min nawaibi lkhair au shar inawafikia ima jambo zito la, la shari au jambo zuri zuri la khairi utapata watu wawili aiyo wafikiwa wote wawili ima jambo kubwa la khair au jambo zito la shar fayatafawatani tafawutan adhiman fi talqiyaha huwa ni wenye kutofautiana tofauti kukubwa katika kukabiliana na ile khairi au kukabiliana na ile shari watu wawili watofautiana tofauti kubwa sana katika kuikabili khairi au kukabili shar wadhālika bihasabi tafautihima fil imani wal amali salih sababu ni nini sababu ni kule kutofautiana kwao kwa imani na matendo mema kwani hawalingani katika imani na katika matendo mema kadhalika hawalingani jinsi hawalingani katika imani na matendo mema kadhalika hawatolingana katika kukabiliana na imma khair au shari ambayo kuwa itawafikia asema rahmatullah alayhi هذا الموصوف بهذين الوصفين يتلقى الخير والشر بما ذكرناه من الشكر والصبر وما يتبعهما هو ينبغي قوة ممتاجة يعني مؤمن وكويلي نعم هذا الموصوف بهذين الوصفين ينبغي قوة ممتاجة أناز سفنبيلي الإيمان الصحيح نعم أنا يوم تندميمة أيوة يتلقى الخير والشر huwa ni mwenye kukabiliana na khairi na shar bima dhakarnahu kwa yale ambayo kwa tumeyataja mina shukr wa sabr kwa kushukuru na kusubiri wama yatba'huma na yote ambayo kuwa yafungamana na shukrani kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kusubiria hali ambayo kuwa inamfikia mwenye imani kamili na matendo mema huwa mwenye kukabili shari khairi na shari aiyo وشكران صبرا فيحدث له السرور والابتهاج kisha huwa ni yenye kumletea na kumsababishia furaha katika maisha kule yeye kuikabili khair au shar aiyo inavyotakiwa kisheria huwa ni yenye kumpatia na furaha nyingine katika maisha yake wa zawalul hammi wal ghammi wal qalaq wa dhiq sadr na huwa ni yenye kumwondolea ham iyo huzuni katika maisha walqalaq na mfadhaiko wa dhik sadri na kupata dhik katika moyo wake wa shaqaul hayat kadhalika huondoka iyo maisha mabaya watatimu lahu alhayatu tayyiba fi hadhihi dar kisha uhai mzuri katika ulimwengu huu huwa ana anaupata huyu ni mu'min huyu ni mumin kuwa khairat au mambo ambayo kuwa ni shar huwa ni mwenye kuikabili kwa jinsi ambavyo kuwa ameelekezwa kisheria aiywa na natija huwa kuwa anapata utulivu katika uhai wake walakhir ama mtu wa pili ambaye kuwa kadhalika imemfikia imma ni khairi ama shar yatalaqa almahab ashar wa basrin wa tughyan iwapo ni khairi imemfikia basi badala ya shukrani huwa ni mwenye kuikabili na kuipokea aiywa kwa kiburi wa tughyan na uovu khairi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemfungulia huwa ni mwenye kuipokea aiywa huku akiwa na kiburi aiywa albatru na tughyan na kwa uovu fatanharifu akhlaqahu tabia zake hubadilika zikazidi kuwa mbaya wayatalaqaha kama talaqaha albahaim bijash'in wa hala'in na hupokea hizo khairi za Allah subhanahu wa ta'ala kama zile bahima hayawani anavyopokea na yale ambokuwa ni khairi kwake yani aipokea jinsi ambavyokuwa hayawani apokea malisho yake au chakula chake aiywa bijasha'in wa hala'in kuwa bijasha'in aywa ah, kwa uroho yani ah, tamaa mnyama akipata windo lake huwa anaipokea ama anaiteka aywa kwa tamaa yote na pupa wa wahalain na mfadhaiko mfadhaiko kuwa huenda akaja mwingine akaichukua huenda ikatokea kadha wa kadha isimponyoke mkononi huu ni mtu ambaye kuwa hana imani mfano wake mfano wa hayawani wamaa dhalika fa innahu ghairu mustarihi alqalb pamoja na kuwa mbele ya mikono yake kwenye mikono yake miwili anayo khairi ghairu mustarihi alqalb hana moyo wenye utulivu hana utulivu katika moyo wake bal bal mushattita min jihatin adida hiyo moyo wake na afkar zake ni zenye kutawanyika yani amesambaratika kiafkar hiyo kwa lile khaira ambalo kuwa limemfikia mushattitatun min jihati khawfihi min zawali mahbubatihi ametawanyika amesambaratika kwa upande mmoja aogopea naam hiyo khairi kuwa ameipata isije ikamtoka ika hili jambo ambalo kwa limemfika la khairi lisije likamponyoka aogopea hilo wa min kathrati almuaradat ayo annashiati anha ghaliban kadhalika ni mwenye kuogopa ayo kuwa hili jambo huwa mara nyingi huwa na na eh, wenye kugombea au wenye kukimbilia kadhalika aogopea huenda hawa watakuja na wakawa ni wenye kuinyakua au kung'ang'ania wakaitwaa na wakaichukua wa min jihatin anna nufusu la taqifu inda haddin ايوه بل لا تزال متشوقه لامور اخرى na kadhalika amesambaratika kwa kuwa nafsi inayo tabia ya kuwa huwa haina utulivu nafsi huwa haina utulivu aiywa an-nafsu la taqifu inda haddin huwa hai, haina utulivu kuwa imfikia sehemu itakomea la bal la tazalu mutashawika li ukhra nafsi huwa ni yenye kutarajia kuwa huenda ikatokea kadha huenda ikatokea jambo kadha aiyo wakad tahsul wakad la tahsul na mambo ambayo kuwa nafsi huwa ni yenye kutarajia huenda yakatokea au yasitokee kwa hivyo huyu ambaye kuwa hana imani huwa ni mwenye kusambaratika na kugawanyika kuwa mtafaruko tofauti tofauti za kifikra za kuogopea mambo ambayo yatatokea au huenda yasiyo yenye kutokea wa ina hasalat ala taqdir fa fahuwa aidan qalaq na iwapo mathalan itatokea jambo ambalo alikuwa alikuwa kiogopea basi ni huzuni juu ya huzuni huzuni juu ya huzuni amepata mali mali nyingi aiyo malaki au mamilioni ya pesa huwa ni mwenye kuogopea huenda wakanivamia uwezi yani yeye pamoja na kuwa ampokea jambo la kumpa utulivu walakin tayari kulingana na tabia ya kimaisha tabia ya kinafsi ya mwanadamu huwa na uoga huenda wakaja wakanivamia na kweli mathalan wakija kumvamia basi ni huzuni juu ya huzuni mfadhaiko juu ya mfadhaiko alikuwa na fadha pale hawakuwa wamekuja hapa wamekuja mfadhaiko umeongezeka fahuwa aidan aywa qalikan aywa min aljihat almadhkura yuko katika huzuni yuko katika mfadhaiko aywa kwa njia tofauti tofauti wayatalaka almakariha ama iwapo itamfikia jambo ambalo kuwa ni makruh kikweli naam nabii ama itakapomfikia jambo ambalo kuwa ni makruh kikweli aiywa basi huwa ni mwenye kuikabili biqalaqin wa jaz'in wa khawfin wa bajarin huwa ni mwenye kuikabili aiywa biqalaq kwa mfadhaiko mkubwa Thank you yahduthu lahu min shaqai lhayat usiulizie aiwa yale ambokuwa atakayoyapata katika maisha yake mambo ambokuwa ni mabaya wa min alamrad alfikriya walasabiya aiwa magonjwa ya kimoyo huwa ni yenye kumfikia na fikra huwa zenye kuzidi na kuzalia, kuzalikana ambako kuwa hayaishi wa min alkhawfi alladhi kad yasulu bihi ila aswa alhalat na bali hufikiwa na hofu ambokuwa huenda ikamfikisha katika hali ambokuwa ni mbaya zaidi wa afdha almuzijat na kufikia katika hali ya kutatizika matatizo kutatizika kukumbwa aiywa pale kuwa msiba imemfikia huenda akatatizika aiywa kutatizika ambako kuwa ni kukubwa li'annahu la yarju thawaban kwa kuwa huyu hatarajii thawab aiwa kwa ile msiba ambokuwa imemfikia wala sabrin wala sabra indahu wala sabra indahu yuslihi wa yuhawwin alayhi na kwa kuwa hana subira ambayo kuwa inakuwa ni yenye kumpa utulivu na matumaini aiwa na kumkhafifishia msiba ambao kuwa umemfikia hana subira wala hana matarajio ya ya thawabu basi huyu huzuni yake huwa ni yenye kuongezeka na kuzidi asema wa kullu hadha mushahadun bitajruba hii ambayo kuwa tumesimulia na kuelezea baina ya watu wawili mu'min mwenye kufikiwa na khairi na shari na mtu ambaye kuwa si mu'min mwenye kufikiwa na khairi haya yote mushahad ni mambo ambayo kuwa yanashuhudiwa bitajruba bali mambo ambayo kuwa mtu apitia aiywa au unashuhudia ambayo kuwa wanapitia asema wa mathalun wahidu min hadha an mfano mmoja aiywa wa aina hii idha tadabbartahu wa nazaltahu ala ahwali an mfano mmoja wa watu wawili hawa lau utatadabari na ukafikiria kuhusiana nalo kisha ukawa ni mwenye kuiweka katika maisha ya wanadamu ukawa ni mwenye kuye, kuteremsha katika maisha ya wanadamu ambokuwa wanaishi raita alfarq alazim utaona tofauti ilivyokuwa kubwa baina almu'min alamil bimuqtada imanihi baina ya mu'min mwenye kutendea kazi imani yake wa baina man lam yakun kadhalika na baina ya mtu ambaye kuwa si mu'min iwapo utachukua mifano hii miwili aiyo ukaweka katika mizani ya kupimia maisha waliokuwa wakiishi ndani yake watu aiyo pale ambapo uko utapata kuwa kuna tofauti kubwa baina ya ambaye kuwa ni mu'min kihakika na yule ambaye kuwa hana imani aslan kuna tofauti kubwa wa ad-din yahuttu ghayat al غاية ala al-qana'a bi rizqillah utapata kuwa yule mu'min aiyo dini yake ni yenye kumhimiza aiyo awe ni mwenye kukinai kwa riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala anayo malezi ya kidini akinai kwa yale ambokuwa kuwa anayapata wabima atal ibad min fadlihi wa karamihi almutanawwi'a kadhalika apata kuwa mu'min ni mwenye kuhimizwa aiyo au ni mwenye wa huwa anna dina yahutu utapata kuwa dini aiyo ni mwenye kumhimiza huyu mu'min kuwa yale ambokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa fadla na karam aiyo ambazo kuwa ni tofauti tofauti yeye ni mwenye kukinai nayo tutapata kuwa hali ya mu'min ni tofauti sana kwani ni mwenye kukinai na mwenye kukiri kuwa hii ni riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala ayapokea kwa hali ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaridhia falmu'min idha ibtuliya bimaradin au faqrin mfano mtu mu'min iwapo atakuwa ni mwenye kutahiniwa akapewa mtihani ومرضه أو امتهانه وفقيره أو نحوه من الأغراض التي أيوة كل أحد عربة لها au jambo lolote ambalo kuwa kila mmoja aweza akafikiwa mumin akawa ni mwenye kufikiwa na masaibu ambayo kuwa yaweza kumfikia yeyote katika wanadamu fa innahu biimanihi wa bima indahu min alqanaa waridha aywa bima qasama Allahu lahu tajiduhu qarirul aini utampata huyu mu'min bima indahu min alqanaa kwa imani aliyokuwa nayo na kinai ambayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa wa riba na riba ambayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemkunjulia aiyo utampata kuwa aridhia na akinai bima kasama Allahu lahu aridhia na akinai na kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemkadiria kimfike tajiduhu qarirul ain utampata kuwa ni mtulivu utampata kuwa ana utulivu la yatlubu biqalbi biqalbihi amran lam yaqdir lahu si mwenye kutafuta jambo ambalo kuwa hajakadiriwa kulipata mtapata ni mtulivu hili ambalo kuwa limemfikia ni mwenye kuridhia na mwenye kukinai nacho na wala hatafuti sababu ambazo kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajamkatia yandhuru ila man huwa dunahu aiwa achukua mafunzo kwa wale ambao kuwa hali yao ni duni kumliko yeye achukua mafunzo kutoka kwa wale ambao kuwa hali yao ni mbaya kuliko yeye yeye imemfikia aiwa malaria aona ambekuwa ana ugonjwa ambao ni wazidi malaria imemfikia ufakiri aiwa wa kukosa senti amuona yule ambekuwa hata jumba hana ahangaika atabika yampa mafunzo akawa ni mwenye kukinai wala yandhuru ila man huwa fawqahu na wala hamtizami yule ambaye kwa yuko juu yake mbora kumliko kihali ye anayo malaria hamwangalia ambaye kuwa ana mafua la bali aiyo huwa ni mwenye kumwangalia alokuwa chini yake warubama zadat bahjatuhu wa sururu wa rahatuhu aiyo bali huenda ikaongezeka furaha yake aiyo wa rahatuhu na raha yake ala man huwa متحصل على جميع المطالب الدنيوية idha لم yati alqanaa huenda ikazidi furaha yake aiyo na raha yake huyu mu'min zaidi ya yule ambaye kuwa amekusanyiwa mambo ya kidunia amekusanyiwa mambo ya kidunia aiyo idha lam yati alqanaa pindi yule mwenye kusanyiwa dunia hana kanaa huenda huyu mu'min ambaye kuwa imemfikia matatizo ni mwenye furaha zaidi ya yule ambaye kuwa si mu'min mu, ambaye kuwa yuko katika raha huenda mu'min furaha yake ikawa ni yenye ku, kuzidi naam hii ni mfano moja asema wa mithalun akhar mfano mwingine idha hadatha asbabul khawf ama iwapo itamfika mu'min mambo ambayo kuwa itamsababishia hofu wa alamma bil insani almuzijat na ikamfikia mambo yenye kumtatiza katika akili yake na katika maisha yake tajid sahihul imani thabitul qalb utampata yule ambekuwa ana imani sahihi aiyo thabitul qalb ni mwenye moyo thabiti ambaye itamfikia matatizo katika maisha yake na hali ni mu'min utampata kuwa moyo wake umetulia mutmainnun nafs hana wasiwasi wowote katika maisha yake mutamakinan min tadbirihi wa tasyirihi lihadha al-amr alladhi dahimahu ni mwenye utulivu na tamkin amemakinika kuwa hili jambo ambalo kuwa limemfikia atakuwa ni mwenye kukabiliana nalo afanya jambo ambalo kuwa litakuwa lenye kumwondolea uzito huo bima huwa fi usihi atajitolelea kadri ambokuwa aweza kukabiliana na lililomfikia katika madhara hiyo min fikrin min fikrin wa kaulin wa amalin atakuwa ni mwenye kufikiria fikra sahihi au atakuwa ni mwenye kusema neno ambalo kuwa ni zuri au atakuwa ni mwenye kutenda tendo ambalo kuwa ni zuri litakuwa lenye kumondolea au kumondoshea kile kilichomfikia qad watana nafsahu lihadha almuzij almu'lim nafsi yake iko tayari kukabiliana na hili jambo ambalo kuwa lenye kumtatiza وهذه أهوال تريح الإنسان وتثبت فؤاده hizi hali aiwa za mtu, mtu mumin ni zenye kumpa matumaini na raha aiwa mtu watuthabitu fuadahu na huo ni yenye kumpa aiwa thabati katika moyo wake hawi na wasiwasi wala huzuni yote ni kwa kuwa ni mumin kulingana na wakati Kulaswa ni kuwa hii ni sababu ya kwanza ya maisha mema, maisha mazuri katika uhai huu wa ulimwenguni ni kuwa mtu awe ni mu'min wa kisawasawa, ajifunze imani na njia ya imani, na kisha awe ni mwenye kutia katika matendo hiyo imani sahihi ambayo kuwa amejifunza. Atakuwa ni mwenye kuishi katika ulimwengu huu maisha mazuri, itakapomfikia mambo ambayo ni yenye kufurahisha mambo ya furaha basi atakuwa ni mwenye kuielekeza kwa njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aridhia bishukri kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtimizia Allah subhanahu wa ta'ala haki zake ndani yake na iwapo itamfikia lililokuwa la shari mambo yenye kutatiza katika maisha basi iwapo amefunguliwa njia za kukabiliana nayo basi atakabiliana nayo aiywa kwa njia ambazo kuwa za kisheria au hana uwezo nao basi atakuwa ni mwenye kusubiri sabran jamil na huku akitarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala asalimu amri na angoja faraja ya Allah subhanahu wa ta'ala ama yule ambaye amekosa hili jambo la kwanza ambayo kuwa ni imani sahihi na matendo mema basi yeye khairi kwake ni shari na shari kwake ni shari maradufu khairi kwake ni shari hana utulivu huogopea huenda ikamponyoka huenda ikatekwa huenda huenda azongwa na fikra na wasiwasi katika maisha yake na iwapo itamfikia shari basi ndipo maangamio maangamio kamili huwa yamemfikia huwa ni mwenye kufadhaika na kulia na kukimbilia katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala zaidi na zaidi tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa hii nukta ya kwanza ambayo tumeipata kutoka kwa huyu mwanachuoni Sheikh Abdurrahman Saidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala turehemu pamoja naye iwe ni yenye kutunufaisha katika maisha yetu wallahu alam wa sallallahu nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam inshallah Mwenyezi Mungu akituwafikia katika darasa ijayo tutaja kadhalika nukta zinginezo ambazo kuwa amezitaja ambazo kuwa ni katika wasila za maisha mazuri hapo ulimwenguni wallahu alam No.